Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Oila hayot haqida savol-javoblar. 1233-chi savol. Diyonatlik o'sgan qizlarni namoz o'qimaydigan, diyonatdan yiroq o'sgan kishilarga yotliq qilish bo'lamda? Javob: diyanet tunib, diyonat ve beş vaxt namaz vaqt kızlarını diyanetsiz namaz diyonatsiz, Allah'ı yatlı kılışkı bulmaydı. Ulanın baylıqını ve va ya ki mensipini ko'zlab, bu pak kızlarını ulağı yatlı kılış çoğun hatalıqtır. Çünkü ayalla umumen erinin mazibiga agishadi. Avomning ayalının mezipi yok degan sözümü bu sebepten etilgan boz gerek. Musulmon ayallarını musulmon emes erlarga yatlı qilmaslikning sebepimi bu boz gerek. Oğullarının aile tərbiyəsi yaxşı olmağan, özü parqaraq, köngülü qara, diyanətsiz güzəllərə öyləndirməslik kerak. Bunda qılğan ata-ana bu xatalıqның cəzasını əvvəl məşu dünyada, ondan axirətdə çoxum gördü. Əgər qızı oğullar məşundaqlarını tanlagan bolsa, ata-analar onunğa qarşı çıxışı, vərət qilishi lazım. garchi bolalar ota onasiga nisbatan o'qimishliq va ilm seviyelik bo'lgan tağdırdımı, ular ota onasining tajribasiga va yo'l ko'rsatishiga har zaman muhtojdir chunki yoshlar ko'proq hissiyotga tayinib ish ko'rdi ammo ota onalar sovuqqonlik bilan o'ylab ish ko'rdi qiz o'g'illar bu mavzuda ota onasining so'zini ko'proq anglish kerak chunki dunyoda hech kandak bir ota yoki ona farzandlarining baxtsiz bo'lishini xohlamaydi ming ikki yuz o'ttiz to'rtinchi savol avomning e'tiqodida birov bir ayol bilan zino qilib bo'lib andin ikkisi uylanmoqchi bo'lsa bu ikkisining nikohi tushamdi deydigan tushuncha bor buning dinimizda asosi bormi javob osondagi o'limalar bunda nikohni durust emas deb qaragan bo'lsimi islom fiqrshunos olimlari va boshqa ko'p sonliq olimlar nikohlanishning shartlari ya'ni qiz yigitning roziligi guvohchilarning hozir bo'lishi qatorliq shartlari to'liq bo'lgan ekan bundoq nikoh durust va tushidi deb qaraydi chunki alloh taolo qur'oni karimda zina qilg'uvchi ar faqat zina qilg'uvchi ayolni yoki mushrik ayolnimi oladi zina qilg'uvchi ayol faqat zina qilg'uvchi erga yoki mushrikli tegidi degan suri nur uchinchi oyat Bu oyatga asosan zina qiluvchi er bilan zina qiluvchi ayol bir-biri bilan bo'lsin yoki boshqasi bilan bo'lsin nikohning shartlarining to'liq bo'lish sharti bilan nikohlana Balki bu oyatning mazmuni bir-biri bilan zina qilgan er bilan ayol ikkisining bir-biri bilan o'ylanishning zo'rligini taqozo qiladi. 1235 savol. O'ylanishdan burun bir-biri bilan zina qilgan er ayolning bu o'ylanishi ularning qilgan zinosining gunohi uchun kafarat, ya'ni kechirim sanalamdi? Javob Ulanın o'linishi ulanın burun qilgan zinasının günahları uchun kapara sanalmaydı. Belki ula günahları uchun tavba qilishi lazım. Ula zinadın saqlanish niyeti bilen o'ylanganligi uchun savab topadi Çünkü aramdın saqlanish savobli iştir. Ama ilgirki zina qilishgan vaqtta uladın törelgen bala ulağı mansub bo'laverdi 1336 sual. Adet ya ki savol özürsü sebeplik, er ayallarının sabablik ar ayollarning bir biridan yiroqlashib ayrim yetib o'lishi Әрінің аялы адет көген яке тоғытлық болған аллардымы kiyimini yechmasdan uning bilan birga yetish birga ko'ngil ichish yoki jinsiy munosabatdan boshqa yaqinchiliklarni qilish haqqi bor bunda qilish er ayol har ikkisi uchun yaxshi ammo er o'zining avisini idora qilolmasdan ma'ni qilingan ishni ishlab qo'yishdan qo'rqsa birga yotmag'ini yoki ayoliga ortiqcha yaqinlashmag'ini yaxshi shundoqdimi ayolidan butunlay yiroqlashib ketish yaxshi emas chunki ayol erning yindi bo'lishga onun çıraylıq sözge ve muhabbetige emişi muhtaş. 1237 sual. Ayalı adet köygen ya ki tuğutunun qeynidin pakılınıp boğmağın vaqt içi de ona olan cinsi münasuet ötküzgen kişi üçün kaparet gelemde? Cevap. Her ayal her işkisi bu aletli günahkar boludu. Eğer eri ayalının ixtiyarısız alda bu işini zorluq bulan qağın bolsa, bu vaqtta erli günahkar boludu. Onunla tövbe qilish lazım geledi. Ama kaparet moddiy jazo to'g'riliq ba'zi olimlar buningga kaparat yo'q faqat tavba qilish lozim keladi desa ba'zi olimlar tavba bilan kaparat birga lozim keladi deydi eng yaxshisi bu gunohni ishlagan kishi tavba qilish bilan birga mol dunyosidan o'zi xohlagan miqdorda sadaqa berib kaparatini ado qilsa bo'ladi ming ikki yuz o'ttiz sakkizinchi savol har құтылла o'zlarining jinsiy әвәстеріні qo'zg'atish uchun jinsiy filmlarni көрсі боламды? javob mayli qaysi sabab bilan bo'lsin jinsiy filmlarni ko'rish cheksiz haromdir chunki er ayol bo'lmagan ikki jinsning bir biriga tikilib qarashi qur'oni karimning hukmi bilan qat'iy harom bo'lgan yerda filmlarda bo'lsinmi boshqalarning ochiq tanlariga va avrat joylariga qarash qandoqmi joiz bo'lsin ba'zilar film degan rasm va xiyoldan iborat narsa bo'lg'achqa uni ko'rsa bo'lmamdi deyishi mumkin ammo film rasm bo'lsinmi u kishilarning o'z suratidir u xiyolmi emas balki aynan suratdir Шуң оны көрүшнең арамлыгыда шәк юк. 1239 суал. Өйлөнүшкө бүтүшкөн кыз менен йигитнең ата-анасы уларның той кылышыга мувафиқ келмегенлиги сәбәплек кызны элеп кетиш тогры боламды? Жавап. Кызлар кайда юсун боюнча ата-анасынын колудан сорап эленет. Кызларны ата-анасынын разылыксыз эп кетиш тогры эмес. Чөнки бунда кылыш ислам шәрийәтигә хилап иштер. Кызларны уларның ата-анасына кайыл кылып, уларның колудан элиш динимизнең әмриdir. 1240 savol. O'ylinishki shart-sharoiti yer bermaganlar o'zlarini haromdan saqlash uchun nima qilish kerak? Javob. Ular payg'ambar alayhisalomning ko'rsatmasi bo'yicha roz tutish kerak. Chunki roz tutish jinsiy shahvatni ozaytiradi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Ey yoshlar jamoasi, o'ylinishki qudratinglar yetganlar o'ylininglar. Uningga qudrati yetmaganlar roz tutsin. Chunki roz shahvatni kesadi. Bundan boshqa choralarmi bor?" Мәсәлән, намәхрәм аялларга тикилеп карамаслык, Qur'on o'qishni o'ziga odat qilish, jinsiy hikoya jurnallarni o'qimaslik va jinsiy filmlarni ko'rmaslik, eng muhimi fikr xiyolni boshqa ishlar bilan mashg'ul qilish. Ayollar to'g'riliq o'ylanmaslik qatorliqlar ularga sabr toqat ato qiladi. 1241 savol. Qiz yigitlar o'linib bo'lgandan keyin ikkisining imildash ekanligidan xabar topsa ular nima qiladi? Javob: Әр аял ikkisining имилдаш ekanligini bilgan amon nikohdan ayrilish kerak. Ular ikkisining имилдаш ekanligini bilmasdan o'tkazgan er xotinlik uchun gunoh bo'lmasimi, bilgandan keyin gunoh bo'ladi. Agar ular o'zlarining имилдаш ekanligini ishonchli dalil isbotlar orqali bilgandan keyinmi nikohdan ayrilmay davom qilaversa, ularning har ikkisi zina qilgan bo'ladi. Ammo ikkisining имилдаш ekanligini bilmagan vaqtlardagi topgan bolalari zina bolalari hisoblanmaydi. 1242 savol. Erning ayolni sirtda ishlashdan ma'ni qilish huquqi bormi? Javob. Oilasining baxt saodatini ko'zlagan er turmushni qamdash imkoniyati yetarli bo'lib, moddiy jihatdan qiyinchilik tatib qolmaydigan ahvolda bo'lsa, ayolni sirtqa ishlashga chiqarmasdan oilaning butun ehtiyojlarini o'zi qamdaydi. Chunki oilaning ehtiyojlarini tal qilish erning yolg'iz majburiyatidir. agar eri ayolning va bolalarining ehtiyojlarini qoida yo'sin bo'yicha qamdab olmagan bo'lsa bu vaqtda ayolni sirtda o'ziga munosib sharaflik ishda ishlashdan to'siyolmaydi olmaydi. 1243 yuz savol ba'zi ayollar tirnoqlarini bo'yab oladi bu bo'yoq ularning taorat ilish va g'usl qilishga to'sqin bo'lamda javob tirnoqlardagi bo'yoqlar taorat va g'uslaga albatta to'sqin bo'ladi Çünkü tahorat ve g'usulda suni yuvilgan a'zolarning hammasi o'tkazish shartdir holbuki tirnoqlarni bo'yib ayal ayol asa ya ki yuysa su onun tırnaqları ötmeydi. Şun ola ular iliş ya ki g'usli qilishdan burun tırnaqlardaki boyaqlarını tazlap tozalab olup bo'lib ondan ilişi ya ki yuyinish gerek. 1244 sual Tug'ilmoqchi boğan balının kemtik tug'ildiganligi doktorla tərpidin bilinse onu tushirib çıkıp olamdı? Cevap garchi balning kamtik tug'ildiganligi bayqalgan bo'lsimi uni tushirib bir jonga jinoyat qilganlik bo'ladi uni xuddi bejirim tug'ildigan balani kutib olganda kutib ilish qolganni allohga topshirish kerak ming ikki yuz qirq beshinchi savol er ayollar turmushda baxtli bo'lolmaganlik yoki boshqa sabablar bilan ajrashganda erning ayolga burun bergan to'yliqi yoki mahrdan bir qismini ilib ilishi yoki talab qilishi durustmi javob Әрнің аялға бәген нәрсілеріні елі өліші, яки оны тәләп қылышы тоғыр әмәс. Чүнкі аялға берілген нәрсілер оныңғы никахның сәбәбі білән бәлгіленген әқтір. Ажырашқан сәбәптен оны евелеш, яки елішіні тәләп қылышқы болмайды. Бәген нәрсілеріні қайтырып берішке зорлап, ayolining xetini bemay arqığı sürüş muhəddidin oshgan namərtlik va çüprəndilikdir. Ayollar ojiz va shafqatga ehtiyojli bir jins. Ularga shafqatlik va kən qorsaq buluş gerek. agar ayol o'z ixtiyori bilan hech bir zo'rliqsiz holda to'yliqdan yoki mahrimidan bir qism narsalarni qaytirib berishni xohlasa uni olsa bo'ladi axloqli kishilar uchun uni qabul qilishmi o'ng'ayga to'xtamaydi chunki payg'ambar alayhissalom birovga bergan narsasini qaytirib ilib ilishni tukirgan tukurukni qayta ig'izga og'onga o'xshitib ayblagan ming ikki yuz qirq oltinchi savol ayol beshini yugash niyatida chechining ustiga yasimi chash kiyib olsa bu islomda buyurilgan islomiy qiyofatdagi ro'mol qatoriga kiramdi javob ayollarning bechig'i chash kiyib olishi islomiy ro'mol qatoriga kirmaydi yahudi ayollari shundoq qiladi chunki yahudlarning shariati uni joiz sanaydi ammo islom dini uningga yo'l qo'ymaydi agar uning ustiga islomiy qiyofatga ro'mol ortib beshini uning bilan yugisa shu vaqtda u islomiy ro'mol hisoblanadi ammo beshi o'chqil turdi ekan islom shariatiga xiloflik qilgan bo'ladi vasiyat va uningga munosabatli masalalar ming ikki yuz qirq yettinchi savol vasiyat degan nima javob vasiyat birov igdorchilig'idagi narsalardan bir qismini o'zining vafotidan keyin tasarruf qilishga topshirishi deganlik bo'lib vasiyat o'lguchining mol dunyosidan qarzi bo'lsa to'lash yoki o'z talabiga asosan birovga bir narsa berish yoki umumiy foydali bo'lgan ishlarga sarf qilish qatorliq har xil shaklda bo'ladi inson hayot bo'lgan muddat ichida o'z igdorchiligidagi barliq narsalarni tasarruf qilish haqqiga ega bo'lib uning o'lishi bilan igdorchilik huquqi uzilgan va vasiyat qilgan narsalardan boshqa butun igdorchiligi varislarining qo'liga o'tgan bo'ladi ming ikki yuz qirq sakkizinchi savol vasiyat qachon o'rinlanadi javob vasiyat merosni taqsim qilishdan avval o'rinlanadi vasiyat qilg'uvchida bo'lishga tegishli shartlar ming ikki yuz qirq to'qqizinchi savol vasiyat qilishning sharti nima javob vasiyat qilg'uvchining sharti tuandikicha birinchi vasiyat qilg'uvchining balog'at yoshiga yetgan biri bo'lishi ikkinchi vasiyat qilg'uvchining aql o'shi joyida bo'lishi uchinchi vasiyatni o'z ixtiyorligi bilan qilgan bo'lishi zo'rlangan bo'lmasligi to'rtinchi vasiyat qilmoqchi bo'lgan narsaning o'z ilkida bo'lishi boshqa birining haqqi yoki texi qo'lga yetmagan narsa bo'lmasligi beshinchi vasiyat qilmoqchi bo'lgan narsaning halol narsalardan bo'lishi aroq tamaki va har qanday bir harom narsa bo'lmasligi 6 vasiyatning varislarining manfaatiga ziyonliq bo'lmasligi 1250 ikki yuz elliginchi savol vasiyat qilishning hukmi nima javob vasiyat qilish ikki turlik bo'lib biri farz yani biri mustahabdir 1251 ikki savol qaysi vaqtda vasiyat qilish farz bo'ladi javob ustida birovga o'tashga tegishli qarz yoki berilmagan zakot bo'lsa bunda kishining bu mavzuda vasiyat qilishi va vasiyatni hujjat qilib yozdirib qoldirish farzdir chunki bunda qilmaganda haq huquqlar joyiga tegmagan bo'ladi payg'ambar alayhissalom bu haqda qandoqli bir musulmonning vasiyat qilgan bira ishi bo'lib vasiyat hujjatini topolmaganlikdan bir kechadan ortiq vaqt o'tkazishi joiz emas deb ko'rsatgan imom buxoriy va muslim rivoyat ming ikki yuz ellik ikkinchi savol qaysi vaqtda vasiyat qilish mustahab savobli bo'ladi javob ustida qarz yoki berolmagan zakot bo'lmagan kishining mol dunyosidan bir qismini xolisona yaxshi ishlarga sarf qilish yoki mirosxo'rlarning sirtidagi ma'lum shaxslarga berish uchun vasiyat qilishi mustahabdir ammo varislarga ziyon yetkazish tariqasida vasiyat qilish haromdir ming ikki yuz ellik uchinchi savol vasiyatni kimlarga qilishga bo'lmaydi javob birovning o'z varislaridan birasiga yoki bir qanchasiga o'zi o'lgandan keyin tegishli merosdan tashqari ortiq bir narsa berilishni vasiyat qilish to'g'ri emas bundoq vasiyat yurgizilmaydi agar boshqa varislar bu vasiyatni yurgizishga rozi bo'lsa bu vaqtda u mazkur varislarning hadiyasi yoki yordami sifatida amalga oshadi vasiyat qilishning savobi va foydasi 1254 254-ші суал. Васият қылышның қандақ савабы ба? Жауап. Васият қылыш пайғамбар алейхиссалам адат қылған яхшы әмәлләрдән бірі болып, mukofoti qiyomat kuni berildigan savobi o'lgandan keyinmi davom qilib turdigan kishini allohga yaqinlashtiradigan fazilatli ishdir payg'ambar alayhissalom bir hadisda odam o'lgandan keyin uning butun amali uzilib faqat uch ishning savobili davom qiladi ular sadiqa joriya davom qilib turadigan yaxshi ish foydaliq ilm haqida duo qilib turadigan yaxshi farzand deb ko'rsatgan muslim rivoyat яна odam o'lishdan burun yuqorqi uch ishni yoki bulardan birasini qilgan bo'lsa uning savobi u kishi o'lgandan keyinmi uningga yetib turadi yana bir hadisda kimki vasiyatlarini qilgan holda o'ladi ekan u sunnat yo'lida taqvoliqda yoki gunohlari mag'firat qilingan holda o'lgan bo'ladi deb kelgan ibn majar rivoyat 1255 savol. Vasiyat qilishning qanday foydasi bor? Javob. Vasiyatning ko'plagan foydalari bor. Ularning ba'zisi monola. 1. Haq-huquqlarni zoya bo'lishdan qo'g'lash. Chunki vasiyat qilgan odam ustida boshqalarga berishga tegishlik yoki ulardan elishga tegishlik haqlarni yoki o'zida qo'yilgan omonat bo'lsa yoki berilmagan zakat bo'lsa, o'rindashga tegishlik ma'naviy manfaatlar bo'lsa, ularni bayon qilgan bo'ladi. buning bilan haq huquqlar o'z joylariga yetgan bo'ladi ikkinchi masjid bino qilish yoki doktorxona selish va yoki yo'l yasash quduq qo'lab qo'yish yoki maktab madrasa etishga o'xshagan yaxshi ishlarni o'zining vafotidan keyin qilishni vasiyat qilib ketgan odam to qiyomatgacha bu yaxshi ish uchun savobidan bahramon bo'lib turadi umum xalq bu yaxshi ishlarning foydasini ko'rdi. uchinchi kambag'allarning yetim yesirlarning va boshqa ehtiyoj egalarining hojatlarini qomdashni vasiyat qilib ketgan odam ularni darddan chiqargan oxiratda savobini ko'rgan bo'ladi yuqorqiga o'xshash ishlarning hayotidan keyin o'rindirilishini vasiyat qilgan odam bu vasiyat uchun ko'p savob qozonadi allohning rahmatiga muyassar va kishilarning yaxshi duolariga sazovor bo'ladi to'rtinchi qilinib kelayotgan xayri saqovat yoki qandoqli bir yaxshi ishni varislarining o'zining vafotidan keyinmi davom qildirishni vasiyat qilib ketgan odam bu vasiyatining savobini oxiratda cho'qim ko'rdi bu dunyodami uning yaxshi nomi yodilinib turdi meros va uningga munosibatli masalalar ming ikki yuz ellik oltinchi savol tarika degan nima javob birov o'lgandan keyin uning varislariga qoldirib ketgan mol dunyo va boshqa har qandoq narsasi meros yoki tariki deb ataladi tarikiga munosabatlik haq huquqlar ming ikki yuz ellik yettinchi savol tarikiga munosabatlik haq huquqlar qaysilar javob tarikiga munosabatlik haq huquqlar tuvandikilar bo'lib buni tartib bo'yicha ijro qilinadi birinchi meyitni qoida yo'sin bo'yicha yuyib tarash kepallash va dabna qilishga qadar bo'lgan butun chiqimlar uchun meyitning tarikisidan isrof yoki kam qilmasdan qoida bo'yicha ishlatiladi ikkinchi meydni ustida qarzi bo'lsa uni egasiga qaytarib berish orqali ado qilinadi uchinchi meyitning vasiyatlarini ijro qilish meyitdan meros olishga haqli bo'lgan varislarga merosning sirtida pul mol berishga vasiyat qilishi to'g'ri emas shundoq vasiyat qilingan taqdirdami bu vasiyat yurgizilmaydi ammo meyit o'zining varislaridan bo'lmagan biriga pul melidan berishni vasiyat qilgan bo'lsa u meyitning tarakkisining uchdan biridan ortiq bo'lmaslik sharti bilan ijro qilinadi meros qoldirg'uvchi odamning vasiyati varislarga ziyon yetkazmaydigan bo'lishi kerak sura nisa o'n ikkinchi 4 to'rtinchi qolgan tarika varislar o'tirisida shariat ko'rsatmasi bo'yicha taqsim qilinadi qur'oni karim yuqoridagi tartibga ishorat qilib bundoq degan meros taqsimoti meyitning vasiyati o'rinlangan yoki qarzi to'linib bo'lgandan keyin ilib beriladi sura nisa o'n ikkinchi oyat meros elishning sabablari ming ikki meros elishning sabablari qaysilar javob ikki sabab bilan kishilar bir biridan meros ola oladi ularning biri nasab yana biri nikohdir ming ikki yuz ellik to'qqizinchi savol nasab sababi bilan meros oladiganlar kimlar javob nasab sababi bilan meros oladiganlar meyitning bolalari navrlari bir tuqqanlari bir tuqqanlarining bolalari ota onasi bovi mo'milari doditirab tog'ilari va ularning bolalari qatorliq yaqin tuqqanlardir ming ikki yuz oltmishinchi savol nikoh sababi bilan meros oladiganlar kimlar javob nikoh sababi bilan meros oladiganlar ar xotinlar bo'lib birov bir ayolga nikohlanib tehi ular bir yostiqqa bosh qo'ymasdan ularning eri o'lib ketgan bo'lsimi hayot qolg'ini o'lgan jo'risidan meros oladi meros elishdan ma'ni qilinadiganlar 1261 savol. Meros elishdan ma'ni qilinadiganlar kimlar? Javob. Meros elishdan ma'ni qilinadiganlar ikki xil kishi bo'lib, ular monolar. Birinchi meros qoldirguvchini o'ltirgan qotil, ya'ni birov ota-onasidan birasini yoki shuningga o'xshash merosga ega bo'la oladigan kishilardan birasini tuqqani yoki jo'risini qasddan o'ltirgan bo'lsa, uningdan meros ololmaydi. payg'ambar alayhissalom bu vaqtda qotil o'zi o'ldirgan kishisining mirosidan hech narsa ololmaydi deb ko'rsatgan ibn abdul ber rivoyati ikkinchi meyit bilan varisining bir dinda bo'lmasligi ya'ni meros qoldirg'uvchi meyit musulmon meros og'uvchi musulmon emas yoki meros qoldirg'uvchi musulmon emas meros og'uvchi musulmon bo'lsa bu ikkisi bir biridan meros ololmaydi payg'ambar alayhissalom bir hadisda kofirlar musulmondan musulmonlar kofirdan meros ololmaydi deb ko'rsatgan buxoriy va muslim rivoyat musulmonlikdan yenib murtad bo'lib ketgan kishimi bu hukmning ichiga kiradi meros ilishning shartlari ming ikki yuz oltmish ikkinchi savol meros ilishning shartlari qaysilar javob meros ilishning shartlari ikki bo'lib ular tuvandikicha birinchi meros qoldirg'uvchining amaliyotda o'lgan yoki o'lmaganligiga hukm qilingan bo'lishi masalan izderaksiz yo'qolib ketgan odamga o'ldi deb rasmiy mahkamadan hukm chiqarilganiga o'xshash chunki tirik odamning merosi taqsim qilinmaydi ikkinchi meros qoldirg'uvchi o'lgan vaqtda varisining hayot bo'lishi chunki meros qoldirg'uvchidan burun o'lib ketgan kishi uning merosini ololmaydi masalan birov otasidan burun o'lib ketgan bo'lsa o'lib ketgan bu kishining farzandlarining buvisining tarakisidan otasining merosi sifatida meros ololmaganiga o'xshash ammo bularning navri sufiti bilan meros ilishi boshqa masala qur'oni karimdagi meros oyatlari ming ikki yuz oltmish uchinchi savol qur'oni karimdagi meros oyatlari qaysilar javob meros masalasi insonlar uni talishib bir birini o'ltirish darajasiga yetadigan pul mol masalasi va haq huquq masalasi bo'lganligi uchun meros taqsimotini alloh taolo bevosita o'zi belgilab bergan meros oyatlari munolar birinchi alloh bolalaringlarga tegadigan meros haqida tavsiya qiladiki bir erga ikki ayolning hissasi tegadi agar meyitning qizi ikki yoki undan ko'p bo'lsa u chog'da ularga merosning uchdan ikki hissasi tegadi agar voris bir qiz bo'ladigan bo'lsa uningga merosning yerimi tegadi agar meyitning bolalari bo'lsa bu chog'da uning ota onasining har biriga merosning oltidan biri tegadi agar uning bolalari bo'lmay merosga faqat uning ota onasi varislik qiladigan bo'lsa bu chog'da uning onasiga merosning uchdan biri tegadi qolgani otasiga tegadi agar meyitning ota onasidan яна yana bir tuqqanlari bo'lsa onasiga merosning oltidan biri tegadi qolgani otasiga tegadi bu taqsimot meyitning vasiyati o'rinlangan va qarzi to'linib bo'lgandan keyin elib berildi ota onalar va bolalaringlardan yana bu ikkisidan qaysining manfaat jihatdan o'zinglarga eng yaqin ekanligini bilmaysizlar Bular Alloh tarafidan bekitilgan belgilamadir. Alloh haqiqatan hammani bilguchi, hikmat bilan ish qilguvchidir. Sura 11-oyat. 2. Agar ayollaringlarning balları bo'lmasa, bu chaqda ular qoldirgan merosning yerimi, ey arlar, sizlarga tegadi. Agar ularning bolalari bo'lsa, ular qoldirgan merosning 4dan biri sizlarga tegadi. Bu taqsimot meyitning vasiyati o'rinlangan yoki qarzi to'linib bo'lgandan keyin Әгәр сіләнің балыларыңла болмаса, бұл чағда аялларыңлаға сілә қалдырған мерасының төттен бірі тегді. Әгәр сіләнің балыларыңла болса, бұл чағда аялларыңлаға сілә қалдырған мерастың 8-ден бірі тегеді. Бұл тәқсімат мейітнің вәсиеті орынланған яки қарзы төлініп болғандан кейін еліп берілді. Әгәр мерас қалдырғучы ата-анасыз Balisiz er yoki ayol bo'lib, uning faqat ona bir tuqqini va ona bir hamshirisi bo'lsa, ularning har biriga merosning 6 dan 1 tegadi. Agar meros qoldirguvchining, ya'ni meros qoldirguvchi meyitning ona bir, oti boshqa bir tuqqanlari va hamshirlari buningdan, ya'ni birdan ko'p bo'lsa, o'chaqda merosning 3 dan 1 ularning orasida o'rtaq taqsim qilinadi. Bu taqsimot meyitning vasiyati o'rlangan yoki qarzi to'linib bo'lgandan keyin ilib berildi. meros qoldirg'uvchi odamning vasiyati varislarga ziyon yetkazmaydigan bo'lishi kerak u olloh tarafidan qilingan vasiyatdir olloh hammani bilguchidir halimdir ya'ni amrga xiloflik qilguvchilarni jazolashga qoldirib ketmaydi sura nisa o'n ikkinchi oyat uchinchi ey muhammad sendin ota onasi bolasi yo'q meyitning meros to'g'riliq patvo so'rashudi aytqinki alloh taolo ota onasi bolasi yo'q kishi qoldirgan meros to'g'risida patvo beradi agar bir kishi vafot bo'lsa bolasi bo'lmasa faqat bir hamshirasi bo'lsa u merosning yarmini oladi agar u ayolining bolasi bo'lmasa har bir tuqqani uning varisi bo'ladi ya'ni merosning hammasini oladi agar ikki hamshirasi bo'lsa ular merosning uchdan ikki hassini oladi agar varislar ham er ham ayol bir tuqqanlar bo'lsa ularning ichidagi bir erga ikki ayolning hassisi beriladi Adashmasliginglar uchun Alloh sizlarga shariat ahkomlarini bayon qilib berdi. Alloh har narsani bilguvchidir. Sura Nisa 176-oyat. Bir erga ikki ayolning hassini berishning hukmi. 1364-savol. Nima uchun bir erga ikki ayolning hassi beriladi? Javob. Ba'zilar nima uchun ayolga erning hassining 20 beriladi? Bu adolatsizlik emasmi deb so'rashi mumkin. bu adolatsizlik emas balki bu hammani to'liq biladigan hikmatni ham to'g'ri ish qiladigan yagona yaratquvchining belgilamasidir buning qisqacha bayoni mundoq islomdagi meros masalasi oila mezoniga bog'liq bir masala bu ikkisini bir biridan ayirib tushunishga bo'lmaydi bir oiladagi ayol mana besh xil ayolning biri bo'ladi yoki shu oiladagi erning ayoli bo'ladi yoki uning qizi bo'ladi yoki uning onasi bo'ladi yoki uning kelini yoki uning hamshirasi bo'ladi agar bu ayol shu oilning qizi bo'lsa uning yemak ichmak kiyim kechak va boshqami butun chiqimlari otasining ustiga yuklanadi agar bu ayol shu oiladagi oila boshlig'ining ayoli bo'lsa uning chiqimlari nafiqa deb atilib oila boshlig'i bo'lgan erning ustiga yuklanadi agar bu ayol shu oilaning kelini bo'lsa uning barliq chiqimlari uning eriga yuklanadi agar bu ayol shu oila ichida ona bo'lib ya'ni shu oiladagi oila boshlig'i bo'lgan erning onasi bo'lib yashagan bo'lsa uning butun chiqimlari o'g'ilning ustiga yuklanadi agar bu ayol shu oiladagi oila boshlig'i bo'lgan erning hamshirisi bo'lib uning ota onasi yoki jo'risi yoki bolasi bo'lmaganlikdan shu kishining rioyati ostida turgan bo'lsa uning barliq chiqimlari shu o'g'il qarindishning ustiga yuklanadi eri yo'q o'g'limi yo'q otisimi yo'q qarindishi ham yo'q ayolning chiqimlari uning tog'i okalarining ustiga yuklanadi agar uning tog'i akalirmi bo'lmasa bu ayolning turmush xarajati musulmonlar ommasi tarafidan kapolatga e'lanadi bu yerdan ma'lum bo'ldiki ayollarning turmushdagi butun chiqimlari erlar tarafidan ta'min etiladi ayollarning boshqalarga chiqim qilishi u yoqda tursin o'zlarining ehtiyojlari uchun chiqim qilishlari lozim ketmaydi balki hammani erlar qamdaydi Hatto ayol topgan pulini ota-onasi yoki tuqqanlardan meros olgan mol dunyosini oilasiga xarajat qilmay besib yotsimi, uni hech kim xarajat qilishga zo'rlamaydi agar ayol o'z ixtiyorligi bilan chiqim qilaman desa bu o'zini ishi hamda arlarga kelsak o'g'il bola qo'li ishqa tekkandan boshlab uyning ehtiyojlarini qomdashda otasiga yordamlashadi ig'ir ishlar uning beshiga tushadi u o'ylinib bir oilaning beshi bo'lgandan keyin uning ustiga ayoli va bolalarining chiqimlari yuklanadi agar uning otasi bo'lmasa onisini qarindoshlarini beqishi ota onasi bo'lgan taqdirdami ular yashinib qolgan kirimi yo'q yoki oz bo'lsa ularni yaxshi beqishi barliq ehtiyojlarini qomdishi lozim keladi demak oila hayotidagi barliq chiqim xarajatlar qandoqli sharoitda bo'lsin faqatla erning ustiga yuklanadi shunga islom dinining meros qonuni bir erga ikki ayolning hissini belgilagan bu adolatli taqsimot emasmi qur'oni karimda meros elish belgilanganlar 1265 ikki savol yuqorqi meros oyatlarida meros elishi bekitilgan shaxslar kimlar javob Qur'on karimning oyatlari orqali meros elishi bekitilgan shaxslar tuandagi 6 xil birinchi merosning yarmini oladiganlar ikkinchi merosning to'rtdan birini oladiganlar uchinchi merosning sakkizdan birini oladiganlar to'rtinchi merosning uchdan ikkisini oladiganlar beshinchi merosning uchdan birini oladiganlar oltinchi merosning oltidan birini oladiganlar merosning yerimini oladiganlar ming ikki yuz oltmish oltinchi savol merosning yarmini oladiganlar kimlar javob merosning yarmini oladiganlar biri er to'rti ayol bo'lib tuvandiki besh xil shaxsdir birinchi farzandi yo'q o'lguchining eri ya'ni o'lguchi ayolning bolasi yoki navrisi bo'lmasa uning merosining tang yerimini uning eri oladi ikkinchi o'lguchining qizi ya'ni o'lguchining bir qizidan boshqa o'g'il yoki qiz hech qanday farzandi bo'lmasa merosning tang yerimini shu qiz oladi uchinchi o'lguchining o'g'lining qizi ya'ni o'lguchining shu birli qizi navrisidan boshqa farzandi yoki navrisi bo'lmasa merosning tang yarmini shu qiz navra oladi to'rtinchi o'lguvchining hamshirisi ya'ni o'lguvchining birla ayol bir tuqqanidan boshqa ota onasi yoki ar bir tuqqani yoki farzandi va yoki navrisi bo'lmasa uning merosining tang yermini bu hamshirisi oladi beshinchi o'lguvchining dada tarafdan bo'lgan hamshirisi ya'ni o'lguvchining bu birla hamshirisidan boshqa ota onasi yoki birla oti bilan bir onadan bo'lgan bir tuqqanlari yoki farzandlari yoki navrlar bo'lmasa o'lguvchining shu hamshirisi merosning tang yermini oladi merosning to'rtdan birini oladiganlar ming ikki yuz oltmish yettinchi savol merosning to'rtdan birini oladiganlar kimlar javob merosning to'rtdan birini oladiganlar faqat ikki xil kishi bo'lib ular tuvandikilar birinchi farzandi bor o'lguchining eri ya'ni o'lguchi ayolning o'g'li qizi yoki mayli qiz mayli o'g'il bir navrasi bor bo'lgan sharoitda u ayolning eri uning merosining to'rtdan birini oladi farzandi yo'q o'lguchining ayoli ya'ni o'lguchi erning o'g'li yoki qizi yoki mayli qiz mayli o'g'il bir navrisi yo'q bo'lgan sharoitda u erning ayoli uning merosining to'rtdan birini oladi merosning sakkizdan birini oladigan kishi ming ikki yuz oltmish sakkizinchi savol merosning sakkizdan birini oladigan kim javob merosning sakkizdan birini oladigan faqat bir shaxs bo'lib u o'lguchidan bola yoki mayli o'g'il mayli qiz biror navri bilan qolgan ayoldir Ölgüçünün birdan ko'p ayoli bolsa, mazkur 8-dən birini uning ayollari o'z orasida tağdan ölüşüd. Mirasının 3-dən 2-sini aladıqallar. 1269-cu sual. Mirasının 3-dən ikkisini oladiganlar kimlar javob Cavab. Mirasının 3-dən 2-sini aladıqallar xil shaxslar 1. o'lguchining qizlari ya'ni o'lguchining 2 yoki undan ko'p qizi bo'lib o'g'li bolmasa, bu qizlar həmin birlikda mirasının 3-dən 2-sini onu uni öz o'z da tangdin bölüşüdü. ikkinchi ölgücünün o'g'lining kızları, ya'ni ölgücünün boğan o'lguchining o'g'lidan bo'lgan ikki yoki uningdan ko'p qiz navralar bo'lib o'g'li yoki boshqa bolalari yoki o'g'il navralar bo'lmasa bu kız qiz hem birlikte mirasının üçten uchdan alıdı. oladi onu uni ular da tangdin bölüşüdü. Üçüncü, o'lguvchining hamshirlari ya'ni o'lguvchining oti bir va oni bir ikki yoki uningdan ko'p hamshirlari bo'lib qiz yoki o'g'il bira farzandi yoki navrisi yoki ota onasi bo'lmasa yoki oti bir oni bir o'g'il bir tuqqunimi bo'lmasa bu hamshirlar hamma birlikda merosning uchdan ikkisini oladi ondan uni ular o'z orasida tangdan bo'lishadi to'rtinchi o'lguvchining oti bir hamshirlari ya'ni o'lguvchining ikki yoki uningdan ko'p oti bir hamshirlari bo'lib qiz yoki o'g'il biror farzandi yoki navarsi yoki ota onasi bo'lmasa oti bir o'g'il bir tuqini yoki ota va ona bir hamshirlarmi bo'lmasa bu oti bir hamshirlar hamma birlikda merosning uchdan ikkisini oladi ondan uni ular o'zi orasida tangdan bo'lishadi merosning uchdan birini oladiganlar ming ikki yuz yetmishinchi savol merosning uchdan birini oladiganlar kimlar javob merosning uchdan birini oladiganlar tuvandiki ikki xil birinchi ya'ni o'lguchining bolasi yoki o'g'lidan bo'lgan biri navrisi yoki birdan ortiq qarindishi bo'lmasa uning onasi merosning uchdan birini oladi ikkinchi o'lguchining ona taraf bir tuqqanlari ya'ni o'lguchining birdan ortiq ona taraf bir tuqqanlari bo'lib uning ota onasi yoki bolalari yoki bir oti bilan bir onadan bo'lgan bir tuqqanlari bo'lmasa o'lguchining bu ona taraf bir tuqqanlari merosning uchdan birini oladi ondan uni ular o'z orasida tangdan bo'lishadi ming ikki yuz yetmish birinchi savol ona qaysi holatda merosdan qolganning uchdan birini oladi javob asli qoida bo'yicha o'lguchining onasi bilan dodisi ikkisila bo bo'lib uning bolasi yoki o'g'lidan qolgan bilan navrisi yoki birdan ortiq qarindishi bo'lmasa uning onasi merosning uchdan birini oladi buni oyat buni ifodalaydi agar uning bolalari bo'lmay merosga faqat uning ota onasi varislik qiladigan bo'lsa bu chog'da uning onasiga merosning uchdan biri tegadi qolg'ini otasiga tegadi ammo bu mavzuda ikkinchi xalifa hazrati umar butun o'lima sahobalarning birdek ittifoqi bo'yicha bekitgan ikki masala bor bo'lib buningda o'lguchining onasi umumiy merosning uchdan birini emas balki merosdan qolganning uchdan birini oladi bular tuvandikicha birinchi o'lguchining eri dadisi va onasidan boshqa hech narsa bo'lmasa o'lguchining eri merosning tang yerimini onasi qolgan yermining uchdan birini dadisi bu ikkisidan qolganini oladi ikkinchi o'lguchining ayoli onasi va dadisili bo'lib boshqa hech narsa bo'lmasa o'lguchining ayoli merosning to'rtdan birini onasi to'rtdan biridan qolganning uchdan birini dadisi qolganning hammasini oladi merosning oltidan birini oladiganlar ming ikki yuz yetmish ikkinchi savol merosning oltidan birini oladiganlar kimlar javob Merasning oltidan birini oladiganlar o'lguchining dadisi, dadisining dadisi, onasi, onasining onasi, o'g'lining qizi dada hamshirisi ona bir bir tuqqini qatorliq yetti xil kishi bo'lib ular tuvandikilar birinchi o'lguchining dadisi ya'ni o'lguchining farzandi yoki navrisi bo'lsa uning otasi merosning oltidan birini oladi ikkinchi o'lguchining dadisining dadisi ya'ni o'lguchining dadisi bo'lmaslik sharti bilan cho'ng dadisi dadisining o'rnida turdi faqat tuandiki uch masalada ahvol boshqacha bo'ladi birinchi o'lguchining bir oti bilan bir onadan yoki oti tarafdan yoki ona tarafdan bo'lgan tuqqanlarning hech qaysisi dadisi bor bo'lgan holatda meros ololmaydi lekin cho'ng dadisi bor holatda ololaydi bu shafiy hanbali va maliki mazhablarining qarashi ammo hanafiy mazhabiga ko'ra mazkur bir tuqqanlar cho'ng dadisi bor holatda meros ololmaydi ikkinchi o'lguchining eri onasi va dadisi bo'lib boshqa varislari bo'lmasa Anısı yukarıda bayan қылынғандек eri yerimini еліп болған мерастын qağanının üçten birini alıdı. Eğer dadısının oranında çoğun dadısı bolsa, anısı bütün тәрәкінің üçten birini alıdı. Üçüncü, ölgücünün ayalı anısı ve dadısı болып, başka varısı болмаса, anısı yukarıda bayan қылынғандек ayalı tötten birini еліп болған мерастын qağanının üçten birini alıdı. Eğer dadısının oranında çoğun dadısı bolsa, anısı bütün тәрәкінің üçten birini alıdı. Üçüncü, o'lguvchining onasi ya'ni o'lguvchining bolasi yoki o'g'lining bolasi yoki birdan ko'p qarindishi bo'lsa mayli er bo'lsin mayli ayol bo'lsin mayli bir onadan yoki bir dodidan bo'lgan bo'lsin onasi oltidan birini oladi to'rtinchi o'lguvchining cho'ng onasi ya'ni o'lguvchining onasi bo'lmasa uning cho'ng onasi merosning oltidan birini oladi daraja jihatda o'xshash bo'lgan onasining onasi va dadasining dadasiga o'xshash birdan ko'p cho'ng onalar bo'lsa bu çoğun anılar mirasının altıdan birini öz arası da tanıdın bölüşüdü. 5. Ölgücünün oğlunun kızı, yani ölgücünün birlik kızı bulup, hayatta boğmağın bir oğlunun bir, ya ki bir dün köp kızı bolsa, ölgücünün öz kızı mirasının tan yerimini, oğlunun kızı ya ki kızları mirasının altıdan birini alıdı. 6. o'lguvchining dodi bir hamshirisi ya'ni o'lguvchining dodi bir ona bir hamshirisi bilan dodi tarafdan bo'lgan bir yoki birdan ko'p hamshirlari bo'lsa ona bir hamshirisi merosning tang yermini dadisi tarafdilla bo'lgan hamshirisi yoki hamshirlar birlikda merosning oltidan birini oladi yettinchi o'lguvchining ona bir tuqqani ya'ni o'lguvchining dadisi yoki cho'ng dadisi bolasi yoki navrisi bo'lmasa uning birla ona bir tuqqini bo'lsa shu bir tuqqani merosning oltidan birini oladi